Izbrauc bērnu jūriņā ar to tēva liepu laipu. Jūrā stipri vēja pūš, šūpo veco tēva laivu. Lai cik liela vētra bija, laiva bērns nosargāja.